Tomis dienomis mokinių daugėjant, tarp graikiškai kalbančiųjų kilo nepasitenkinimas vietiniais hebrajais, esą kasdienėme aprūpinime būdavo aplenkiamos jų našlės. Tuomet dvylika sušaukė mokinių susirinkimą ir pareiškė, nedėra mums apleidus Dievo žodį tarnauti prie stalų. Todėl, broliai, nusižiūrėkite iš savųjų septynis vyrus, turinčius gerą vardą, pilnus dvasios ir išminties. Mes juos paskirsime tam darbui, o patys toliau atsidėsime maldai ir žodžio tarnybai. Šis pasiūlymas patiko visam susirinkimui. Jie išsirinko Steponą, vyrą kupiną tikėjimo ir šventosios dvasios, Pilypą, Prochorą, Nikanorą, Timoną, Parmeną ir Mikalojų, prozelitą iš Antiochijos. Juos pristatė apaštalams, o šie melzdamiesi uždėjo ant jų rankas. Dievo žodis klestėjo ir mokinių Jeruzalėje greitai daugėjo. Net didelis kunigų būrys pakluso tikėjimui. Steponas pilnas malonės ir galius darė žmonėse didžių ženklų ir stebuklų. Tuomet pakilo kai kurie iš vadinamosios Libertinų sinagogos, iš Kirieniečių, Aleksandriečių ir iš Kilikijos bei Azijos ir mėgino ginčytis su Steponu. Tačiau jie negalėjo atsispirti išminčiai ir dvasiai, kurios įkvėptas jis kalbėjo. Tada jie papirko keletą vyrų, kad sakytų girdėję Steponą pikžodžiaujant Mozei ir Dievui. Taip jie sukurstė liaudį, jos seniūnus ir rašto aiškintojus, prityko ją, sučiupo jį ir nusivedė į aukščiausiojo teismo tarybą. Ten pristatė melagingų liudytojų, kurie tvirtino, šitas žmogus nesiliauja kalbėjęs prie šventąją vietą ir įstatymą. Antai mes esame girdėję įsakant, kad Jėzus Nazarietis išgriausias šią vietą ir pakeisęs Mozės mums perduotus papročius. Visi sėdintys taryboje įsmeigė į jį akis ir matė, kad jo veidas tartum angelo.